беларускі гісторыка-культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Для мікрафону аўтар Сергей Дубавец. Сюжэты сённяшняй праграмы аб'ядноўвае тэма пераўвасаблення. Акурат на мінулым тыдні славутая амерыканская спявачка Пэгі Лі назаўсёды пераўвасобілася ў свае песні. Пра гэта гаворка пойдзе напрыканцы перадачы, а пачнем з іншага акурат такім самым днём 27 студзеня 1924 году у ссср пачалося развітанне з ленінам якое насамрэч сталася спатканнем з кумірам пралетарскі правадыр пераўвасобіўся ў многія тысячи уласных выяваў скульптурных і жывапісных тыражаваных і адзінкавых з прыкметамі сапраўднай геніяльнасці іхных стваральнікаў у мінулыя 10 гадоў добра аддалілі нас ад таго пачуцця з якім народы нашыя часткі свету скідалі з пастаменту стоды ільліча і пераназывалі пазначаныя ягоным імем вуліцы і праспекты у нас жа у беларусі асабліва і не пераназывалі а помнікаў не чапалі наогул аднак змены агульнага настрою адбываюцца і ў нас таксама у Сёння мы паспрабуем зафіксаваць гэтыя змены. Гаворка ідзе пра беларускае савецкае мастацтва, звязанае з камуністычнай ідэалогіяй. Прычым у полі нашага зроку не халтурныя штампоўкі, а тое, што ўвайшло ў гісторыю культуры. Стаўленне спецыялістаў да гэткіх твораў сёння высвятляў Сергей Харэўскі. Вобраз Владзіміра Ульянова Леніна з'явіўся ў беларускім мастацтве яшчэ пры ягоным жыцці ад таго часу ленініяна ва ўсіх відах і жанрах расла ў геаметрычнай прагрэсіі Леніна малявалі, ляпілі, ткалі, выціналі, выразалі з дрэва, выкладалі саломкі. Да сярэдзіны 80-х ці не кожны сябра беларускага саюзу мастакоў прысвяціў Леніну свае работы. У выніку мы маем калясальны пляст беларускага мастацтва. Цяпер да гэтыя спадчыны стаўлення асцярожна чакальнаяе хоць самі творы па-ранейшаму займаюць свае месцы на вуліцах і плошчах нашых гарадоў. Я звярнуўся да графіка і педагога прафесара Васіля Шарангоіча з пытаннем, якую ролю ў беларускім мастацтве адыграла Леніяна. У савецкія часы немало мастакоў працавалі над вобразам Леніна. Я не кажу пра тых, якія, выконвалі такія элементарныя на нашым мастацкім камбінаце так сказать, ну, элементарныя ты ў нас называліся партреты 60 на 80 для кабінетаў. А тыя, хто пісалі карціны, я і сам это рабіў між іншым. Маяковскага Ленін я э, аформіў кнігу, ілюстраваў. І там у мяне э, тоже з'яўляецца, Правда, там я упор рабіў на народ, на людзей, на рэвалюцыйную масу, як бы так сказать. Ну і там э, быў мне партрет Леніна, які практычна быў самым тады ў Савецкім Саюзе ў графіцы папулярным. Хрупная галава, падпёршую рукой галаву. Але можна назваць многа мастакоў, асабліва жывапісцаў. І між іншым сярод іх былі вельмі недрэнныя. Асабліва я б выдзелю касмачова, трыпціх, у сэнсе жывапіснага рашэння я думаю что это самае лепшае что было зроблена пра ленніна у беларускім мастацтве адкінем бок шматлікія нягеглыя халтурныя копіі што ж рабіць з добрымі хоць бы ў кампазіцыйным ці жывапісным сэнсе творамі славутых мастакоў цяпер тут трэба раз разглядваць ідэалагічнага боку с аднаго боку і з другого боку з мастацка як твор мастацтва канешне мы ўсе хто працавалі над вобразам э, ленина каб мы ведалі допустим усю эту гісторыю то напэўна мы по-другому глядзелі і можа хто і рабіў бы можа нехта і нічого б не рабіў бы але гэта уже засталося ў гісторыі уже так і на ёсць тыя творы якія былі зроблены наогул про ленина яны могуць только ацэньвацца с пункту погляду на все-таки гэта мастацкі твор ці гэта просто ідэалагічная работа выглядае што гэткі адбор пора рабіць цяпер пакуль яшчэ жывыя многія клясыкі пакуль яшчэ цэлыя гэтыя творы разам з тым на маю думку гэткая селекцыя паспрыяла б дэленінізацыі беларускага грамадства ці наспеў гэткі час я думаю что час уже наспеў з'явілася много новых документаў тых якіх э, раней ніхто не ні мастацтвазнаўцы не мастакі не просто люди не ведалі час гэты уже наспеў зрабіць э, інвентарызацыю ці як тут сказаць того что зроблена справа тым что надто неяк энергетна ставяцца нашим асацызнаўцы да гэта справы. На развітанне са спадарром Шаранговічам я не ўстрымаўся, каб не задаць яму яшчэ одно пытанне. Чым для вашай творчасці была праца над вобразам Леніна. У цэлым у маёй творчасці гэта вельмі незначны адрезак і вельмі незначная не па колькасці не, не па якасці тэма. Асноўную творчасць у творчасці займала купалаўская тэма тэма Беларусі. Але існаваў такі як э, заказ стагоддзю Леніна выдавецтва выпускала кнігу і яно заказала мне і я зрабіў эту кнігу. Я лічу і сёння, як і тады лічыў, што гэта быў эпізод, Ну, але я стараўся зрабіць тое, што я магу зрабіць як мастак. Васіль Шарангович заклікаў мастацтвазнаўцаў даць ацэнку ленініяне. Я і звярнуўся да вядомага беларуска мастацтвазнаўцы Яўгена Шунейкі з пытаннем якое месца ў гісторыі нашага мастацтва мусіць займаць гэтая праблема эта праблема вчарашняго дня она не цікавая она як бы еще не набыла цікавасці гістарычнай зараз э, нам трэба нейкія іншыя праблемы вырашаць у мастацтве а якія ніхто не ведае вот. а ліняна павінна отлежацца в архівах ну пра 100 год это уже будзе сапраўды для навукі ну некі пласт не кожны на это зрабіў нас кар'еру заробак такі быў да, сколько зрабілі скульптары ленінаў Это сотні, тысячи. Но никто за этим не связан, никаких там особливых выников. Это просто вот хлеб насущный. Знаешь, идеология творила такой имидж. Нек верили, что это нечто такое было доброе, что этот человек был некий соправдный, вот некой симпатии его малевали. А это просто миф такой малевали. Яўген Шунейка заўважыў, што многія мастакі малявалі Леніна цалкам шчыра і імкнуліся зрабіць гэта як найлепей, укладаючы ў свае творы душу і талент. ці ж варта адмаўляцца і ад гэта наступным маім суразмоўцам быў міхал баразна таксама вядомы мастацтвазнаўца выкладчык і мастак я запытаўся і ў яго якое месца ў беларускім мастацтве займае вобраз леніна як знішчаць гэта. Міхал Баразна прапануе захоўваць гэты праблематычны скарб вечна і не надаваць яму вялікай увагі ў грамадскай сведамасці. Але гэта азначае, што праблема не знікае, пераацэнка не адбываецца. Можа, новае пакаленне мастакоў таксама звернецца да гэтага вобразу. Я запытаўся ў мастака і паэта Михала Анімпадыстава, ці маляваў ён Леніна. Ну, ён такі славуты да так што вот пад трафаліцік здаецца што давялося там а каб так ведаеш як бы па-сур'ёзнаму там балеем дык так это дакладна не А як бы ты ацаніў ролю леніяны ў нашым мастацтве ніяк я бы не ацаніў ніякіх э, наступстваў як бы за ты ўсё леніяны няма жывасці пазбаўлены кананізаваны тое што мы бачылі ну не цікава потому что оно не жывое пазбаўлена не вось гэтых там прышчыкаў балячак дэталек нейкіх з-за гэтага я не думаю што нейкі плён з гэтага з усёй гэтай працы нейкі плён э, у мастацтве з'явіўся мне здаецца што не іншая рэч калі можна было б там э, нешта чапаць мяняць фантазіраваць здзекувацца вот тады як сапраўды было б цікава каб гэты герой был жывы а ён такі вот дзедушка ленін вот калі б самому ў галаву прыйшло такое нешта зрабіць вот тут не прыйшло бы магло прыйсці ў прынцыпе было бы цікава такі коміксы з Леніным зрабіць. Ні, ніхто ж не, да, не дадумаўся. Я не бачыў ніякіх карикатураў альбо не традыцыйнага мастацкага ўвасаблення таго вобраза. Міхала Непадыстаў гатоў звярнуцца да вобразу Леніна дзеля таго, каб зрабіць яго жывейшым і цікавейшым. Выглядае у беларускай ленініяны, магчыма, яшчэ ёсць будучыня. Ленін пераўвасоблены ў творы мастацтва сёння мусіць стаць для людзей гісторыяй, якая ўжо не закранае вас асабіста і вашыя пачуцці. Напэўна, такое адстароненае стаўленне будзе паступова запаноўваць у грамадстве і актуальнасць зносу ільлічовага стода на плошчах беларускіх гарадоў паступова будзе знікаць. Ужо сёння гэтая тэма вызвалення ад пастаментаў правадыра займае не першае і, мабыць, не сотае месца сярод актуаліяў дня. З іншага боку, пакуль стаяць у нас тыя каменныя камандоры, нішто іншае не пнецца задавальняць усё яшчэ актуальную патрэбу кумірызму ў паспалітай душы. Што да асабістых пачуццяў, дык усё менш рэагуеш на творы пра Леніна, і ўсё больш на творы некранутыя пячаткай ідэалогіі, у якіх пераўвасабленне чалавека адбываецца толькі аднойчы і назаўжды. І вось ужо песні слынныя амерыканскія спявачкі Пегі Лі цалкам увабралі ў сябе і яе асобу і яе жыццё. Нельга сказаць, каб яе вельмі добра ведалі ў нашых краёх. Затое амаль кожнае імя з тых, што атачаюць яе жыццё і творчасць на слыху. Вы слухаеце радыёвабода. вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Аўтар праграмы Сергій Дубавец. На століку маленькай віленскай кавярні ў кубку з гарбатай танчыць скрылёк цытрыны. Здаецца, ён кругамі дакладна паўтарае рытм песні, якую спявае Пэгілі, А за вакном цярушыць і цярушыць несуцешны зімовы дождж. Па тварах наведнікаў я бачу, яны і не здагадваюцца, што гэта голас Пэгілі і хто яна такая і што акурат днямі яна пакінула наш зямны свет, перасяліўшыся ў свае песні але гэта не замінае наведнікам піць гарбату і размаўляць міжсобку у камфортным атачэнні яе спеву oh, мог нічога не ведаць пра яе і я так чыстая выпадковасць. Пегілі зусім не тая спявачка, якіх бясконца паказваюць у нас у тэлевізіі. Гэта акурат той выпадак, калі мас-культура губляе свой прыдомак. Мас. Кажуць, што нарадзілася Пегілі ў штаце паўночная дакота, а памерла ў Каліфорніі на 82 годзе жыцця. Аднак усё ў гэтых звестках выглядае падазрона, прынамсі патрабуе ўдакладнення чыстакроўная амерыканка была насамрэч шведкай. Яе сапраўднае імя Норма Делорес Экстром. А яе доўгі век быццам аспрэчвае праўду пра фатальна слабое здароўе. Кажуць, што нават сваім спецыфічным і пазнавальным голасам яна абавязаная хваробе горла, якую перанесла ў юнацтве. Зрэшты казаць могуць што заўгодна, было б пра каго распавядаюць да прыкладу што сваю кар'еру яна пачала ў 1941 годзе салісткай у аркестры бенні гудмена здымалася ў фільмах сама пісала песні займалася жывапісам і скульптурай у у 69 ёй далі грэмі і назвалі найлепшай спявачкай сучаснасці. За 40 гадоў Пегілі запісала 60 альбомаў разам з самымі гучнымі творцамі амерыканскага джазу. Натуральна, такія біяграфіі можна пераказваць бясконца, як самое жыццё. Апроч твораў засталіся ў яе дачка, тры ўнукі і тры праўнукі. Няўжо гэта ўсё і іншага не будзе спявала пэгелі ў сваёй культавай для амерыканцаў песні. Адзін амерыканскі джазавы крытык некалі напісаў пра яе так. Калі не чуеш дрыжыкаў, слухаючы пэгелі, это значыць, што ты не жывы. хворасцяў дык на 82 гады спявачкі іх выпала спаўна. Гэта калі не лічыць траўмаў пры падзенні з лесвіцаў. Цікаваць ёсць людзі, якія за жыццё ні разу не ўпалі з прыступак. Між тым выпадак славутай спявачкі стаў анталагічным у псіхолягаў. Яго апісалі Алан Лансберг і Чарльз Фэй у сваёй працы сустрэчы з тым, што мы называем смерцю. У прыватнасці гаворка ідзе пра выпадкі вяртання адтуль таго свету і пра матывы, якія прымушаюць людзей вяртацца. Адзін з такіх матываў пачуццё адказнасці. Многія кажуць, што вярнуліся назад таму, што лічылі сваю працу на зямлі незавершанай. Абавязак прымусіў іх абраць вяртанне. Спявачка Пэгілі выступала ў вечаровым клубе ў Нью-Йорк-сіты ў 1961 годзе і за кулісамі страціла прытомнасць яе адправілі ў лякарню з пнеўманіяй і плеўрытам. Сэрца Пегі спынілася і каля 30 секундаў яна была ў стане клінічнай смерці. ДПЦ. Так скарочана аўтары называюць досвед па-за целам. Пегі быў вельмі прыемны, але яе моцна турбавала думка пра вяртанне. Боль зусім невялікая плата за тое, каб жыць для людзей, якіх любіш, распавядала яна пасля я не магла вытрываць смутку і тугі ад развітання з дачкой. Мы бачым, што менавіта пачуццё адказнасці найчасцей выяўляецца пры кантактах з памерлым ці чалавекам, які памірае. Пры такого кшталту сустрэчах са смерцю. Такую выснову робяць псіхолягі на прыкладзе Пэгілі. Дарэчы, падрабязна даследаваў гэтую праблему Алеся Дамовіч у сваёй апошняй аповесці Віксі. Адамовіч спасылаўся на ангельскіх медыкаў, якія зафіксавалі шмат сведчанняў таго згаданага прыемнага стану перамяшчэння ў іншую сутнасць. Тое, што Лансберг і Фэй называюць досведам па-за целам. Мне падумалася, што спеў можа разглядацца як метафара таго досведу, асабліва такі спеў, як у Пэгілі з падобным прыемным адчуваннем. Урэшце песні і застаюцца як сведчанні досведу па-за целам. Песні працягваюць жыць сваім асобным жыццём, прычым ужо не толькі ў метафарычным сэнсе, але і ў самым, што не ёсць рэальным. Mm -hmm. these know is true that when your love wears golden earrings, he belongs to you. У 1961 годзе галянская рок-група Тарнадас высвятляе, што гурт з такой самай назвай ужо ёсць у Англіі. Музыкі вырашаюць перайменавацца ў The Golden Earrings. «Золотые завушницы». Песню с такой назвой из репертуару Пегги Ли «Торнадос» выконвали с наилепшим поспехом. Первое турне под новой назвой принесло музыкам европейский поспех. А сегодня «Голден Иринг» – признанные классики рок-музыки, створальники истории молодевой культуры. Сама Пегги Ли имела творчие и деловые контакты с многими зорками этой культуры. До прикладу с Полом Маккартни – менавіта под яе імя ён браў банкаўскі крэдыт на выпуск альбому бэндон зран і гэты праект меў поспех Урэшце тое, што песні Пэгілі цяпер пераспеўваюць многія сучасныя зоркі, само сведчыць пра іхную жывучасць. Вось і Мадона ўключыла ў свой альбом эротыка песеньку лихаманка. Нават у нас тады ў тэлевізары паказвалі гэты канцэрт, дзе Мадона з русальчанымі грудзямі і радыёмікрафонам на галаве добрыя дзве гадзіны лётала па сцэне, нібы ў сапраўднай лихаманкі. заўсёды здзіўляла тое, што на захадзе не было такога бар'еру паміж рок-музыкамі і традыцыйнымі выканаўцамі. У нас цяжка сабе ўявіць, каб у 70 Тамара Раеўская або Віктор Вуячыч выступалі з песнярамі ці сузор'ем, калі на захадзе гарт-рокеры накшталт Deep Purple записывалі альбомы разам з лёндонскім сімфанічным аркестрам, у нас цяжкая рытм-секцыя, напружаны фарсіраваны голас і гітарныя запілы ўсё яшчэ маглі абразіць слых публікі. Не дай Бог, памятаю як нават у канцы 70-х гадоў калі мне давялося граць у адным менскім як тады казалі вакальна-інструментальным ансамблі на нейкім конкурсе журы запатрабавала адключыць апаратуру усе гэтыя непрыстойныя бас-гітары ды ёнікі хоць спявалі мы лірычную баляду та полі на верш янкі купалы у тыя часы ў беларускім грамадстве прыблізна на адным узроўні дазволенасці былі тры тэмы секс, рок-музыка і родная мова. Сёння шмат што змянілася. Публіка спакойна ставіцца да бурнага потоку расійскіх эратычных газетак, нізкапробная расійская папсы, у якой нікога ўжо не бянтэжаць цяжкія барабаны і няўстрымны віск вакалістаў. Толькі родная мова засталася на тым самым паўпадпольным становішчы. А песенька такая ж сумная про летний день. Кругами усё марудней паўтарае яе рытм цытрыновы скрылёк у кубку з гарбатай, які, здаецца, замірае ад музыкі некалі выпадкова сустрэтай і цяпер ужо незабыўнай пэгілі. So hush, little baby. Don't you cry. Гэта была аўтарская перадача Сергея Дабаўца «Вострая брама».